والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإسام إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله جيو من كاتة سن آية تكتب أكسنا من سورة من البركة سورة الإسراء يوكما بإذن الله تعالى وانا فرقا آية تكرة أيوة ومن يمسينا أكسنا بقوة رمضان أو من يمسينا أكسنا بقوة رمضان wanda kuma ya dace da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da ɗaya. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن lalle wannan alqur'ani mai girma ya hadi yana shiryatuwa lillati hiya aqwam da hanya wadda ita ce mafi miƙuwar hanya wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat yana yin bishara ga waɗanda suke mummunai waɗanda suka aikata aiki na gari anna lahum ajran kabira cewa lallai suna da lada mai girma a wurin ubangijinsu وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة كما ينا بعد العباري جمد أن بسي إيماني درانا كرسيبا شوى أعتدنا لهم عذابا أليما من يمكن بينا عذابا ودكت من ربي الله يزيهم وأن shine sifofin القرآن نجمع شرير واضوا بأن يمتي شو يهدي للتي هي أحسن التي hiya ahsan من innan na'at domin a fa'ida akan shafi na a kyale man'u a wani lokacin a kawo a shafi man'u a kawo na asirinsa an gane ku yahdi lillati ay yahdi lil hal allati hi ahsan ko lil tariqati fi a aqwa ko al hal ko al tariqa ma'ana qur'ani na kirwa zuwa ga hanya wadda ita ce mafi dacewa hanya ta fuskar aƙida ta fuskar shari'a ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala تفسر الشريعة بقال الرايوة زائد القرآن فيني ذاتي مسي يقوى مسي ذاتي عن ذلك فمنكم هنا بشارة دماء إيماني بأيتي نجري في واتنا دلادة فمنكم هنا درجة وقل السيطة فريكي واتنا بأزادة من ربي سلتي ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لترتعوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الانسان كم ابين ين الدعاء بشر تالهيري دعاءه بالخير تسمت في علم الدعاء بيته تسبي وبين الدعاء الشر kwatan ka sun addu'a da yake ta alkhairi menene ma'anar wannan aya malamai sun ba ta ma'ana guda biyu ma'anan farko dan adam yana da gaggawar yayi addu'a ta sharri tamkar yadda yake gaggawar alkhairi za ka nan da nan mutum idan ɗansa ya yi masa ba daidai ba yaron ya masa ba daidai ba sai ka gamba ka Allah wadanka kai Allah wadan haihuwar zalimi kai wani yaro ka dan haifin mutum amma ba ka haifa halinsa ba sai mace ta yi mummunan addu'a ga ɗanta tana gaggawar mummunan addu'a ga ɗan Allah wadaran wanci Allah wadaran wani ko namiji ya yi gaggawar addu'a sai sarri ga ɗansa du'a a hudu khair irin addu'a da dace alkhairi ne kamata a ce ya haka to saboda me yake haka wa kana insanu ajula dan shi dan adam mai gaggawa ne an gane ku wannan ma'ana ta farko ita ce za mu hararo a cikin surfi yuni da Allah ke cewa yadda yake gaggawar an mana addu'o'i na alkhairi da a ce sharri ma haka yake gaggawar an mana da yanzu babu kowa a nan kuma da gani da kuma mu ga yake kada da fadin alkhairi da yawa sai sharri ko ne ma da dai ba yanzu ka tsine da yanzu ka lanci to Allah da ya kawo don ansawa saboda nan take kuma da an jima sai da za ta zo da dama shine to walau yu'adhibu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil khayr لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرضون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وما دعا الله مدعو كتينا أنت أدعى الشر دمت أنيك وكاو من خطوط يا أنت دعنا سيرا أنت وا سميت إيك سيرا أنت فعل خيري لا ينزل الله بقوة أبنك لقضي إليهم أجلهم amma kike da hanyar ubangiji sai ki lanci danki sai Allah ya kika sai sai Allah ya bare ga saboda yanzu ya ba ka hauki ne bayan minti biyar kuma ta hutu. an fahimta ko to wannan rahama ce ta ubangiji rashin an ta irin wannan addu'a har yanzu kuma akwai iyaye da suke la'antar ƴaƴansu ko su zage su akan abin da ba haƙƙin yaron ba yaro bai jin bai gani ba kila ke ce kika umarce shi yi abin da bai dace ba ko kai ne ka umarci ɗanka yi abin da bai dace ba ga shari'a a irin wannan tsari ba zai maka biyayya ba to wani idan an ki masa biyayya sai ya tsine ko yawa yaro barazana cewa zan ci ne maka in muka yi kaza ba to matukar abin nan da za ka yi sharri ne mahaifi ce ko kai ko ya tsine maka to da za ka yi sharri ba in ma ya tsine ma Allah da zai karɓa ba Ba ta lokaci ko ya ce, dan Allah ba zalimin sarki bane ba an fahimta ku? fassara ta biyu wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wani lokaci dan adam yana yin addu'a sharri kamar yadda yake yin ta alkhairi abin nufi za ka ga mutum yana roƙon Allah san Allah ya baki dama ya saba maka yana neman mace zai aikata alfaza da ita sai addu'a Allah ta ya dace za su sata za su fashi da makami sai ya addu'a Allah ta ya sai zai saci kudin gwamnati sai ya addu'a Allah ya ba shi sa'a kar a gane to wannan addu'an ta sharri ce dan kana addu'a wa kanka da sharri dan abin da za ka yi saban Allah ne akwai wanda za ka ga ya nace ka inda na yana addu'a kan wannan akwai wanda zai je umara akwai wanda zai sa ayi masa umara akwai wanda zai je haji akwai wanda zai sa zai biya ayi haji dan ayi masa addu'a kafa ta yayi sama da dadi ko ko dan ayi masa addu'a ita ta dace da waɗanda suka farkanta abokan aikata fasikancinka ko shi dan ayi masa addu'a ya dace da abokan aikata fasikancinsa yadda al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne da haka bai kowane sai daga cikin guda biyun da bai dace ba ko na farkon ko na biyu kuma dukan ta zargi ne da ubangiji ya koro wannan kisa ba wai ya dan adam ake ba ana nuna zargi ne a gare shi dan ne yake irin wannan addu'a ma'ana bai dace ba kun gane ko Allah ya ce wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn mun sanya dare da yini su zanto ayoyi guda biyu kama hauna ayatan layl ayar dare ita sai muka dace ka. wato wata kenan waja'alna ayatan nahari mubsira ayar da ke cikin yini sai muka sa ta zanto mubsiratan wanda ke sa mutane su gani su ga abin da ke nesa su ga abin da ke kusa da yawanci ne haka take faruwa da daddare ko da rana da rana da haka mubsira a nan wurin ba ismul fa'il bane ba ana nufin zati ibsar yaso dama sukan ce wato sama naharu shi ne ba shi ne yi azumi ba suna nufin wanda ya yi ni cikin wannan yini ya azumci yinin amma sai ce samun haruku sama ma'ana kamar yini shi ne ya yi a nan waje an na na hari kamar ita wannan ayar ta yini wanda ita ce rana kamar ita ce mai gani bayan ita aikinta ta sa a gani ta haskaka wa mutane duniya su samu gani waje an nan na hara kowa ya tafi neman abincinsa an gane ku dan shi ne abin da ya bayyana a cikin ayoyi daban-daban an gane ku kamar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya dare ya zanto na dindindin wani ne zai kawo muku haske da kuma ubangiji ta'ala zai sanya yini ya zanto dindindin waye zai kawo muku duhun dare ba wanda zai wannan sai Allah to sai ke wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wato wannan fil layli kin wa litabtagu min fadlihi wannan fil nahari an gane ku وجعلنا آية النهار مبصرة أبن جزا متسان ييني يزنتو ميزاد هسكي لتبتغوا فضلا من ربكم دنكو تفنينا أبنتي ونما daga kallar ubangijin ku dan kasuwa ya tafi dan makaranta ya tafi tafafi su tafi wa li ta'lamu adad as-sinina wal hisab ko mun ya kwalliyar dare da rana don ku gane adadin asinin shekaru wal hisaba kuma domin ku gane lissafi wato da a ce an bar zamani ya zanto dare kadai da ba za ka iya gane ɗanka ya yi haihuwa ya yi sati ɗaya da haihuwa ba lallantana ko masa suna an gane ko wato canjuwar dare da rana hikimomin da ke cikin cikinta don fayyace lokuta lokutan ibada kasancewa duk juma'a bayan ko kowane kwana bakwai za ka yi sallar juma'a dan ka fayyace lokacin azumi ka san cewa bayan shuɗewar kwana ashirin da tara ko talatin ko azumin ka ya riga ya fita ka kammala ka san cewa yau ne za ka tsaya arfa bayan tara ga wata kenan da wata ya yi kwana tara cikin zulhijja yau ne za ka yi jifa na jamratul aqaba ka san cewa ranar goma ga wata yau za ka yi tawaful ifada rana kaza yau ne kwanakin mina واذكر الله في ايام معدودات ومن تاجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه duk wannan don saboda ka gane wannan aka sa maka dare da rana inda don dare da rana ba za ka fayyace wannan ba Aka mace ka san kwanaki iddarta idan mijinta ya mutu ta da kwana nawa za ta yi arba'ata ashhurin wa asra sai da tuɗe wani dare da rana ne za ta gane wannan idan mace an sake ta da ta fara yin al'ada ba ko wanda saboda tsufa ta daina al'ada iddarsu shine wata uku wallahi ya kusna min al-mahidi min nisaikum in irtabtum fa thalathatu ashhur wallahi lam yahidna ya ya za ka yi ka gane wata uku sun da in ba dan sanjiyar dare da rana ba sai da zuwan dare da rana sannan kuma ku san yake ne ayyukan ku alƙawarin da kuke karɓan daki za ka karɓa rana kaza za ka dawo da shi rana kaza da watan kaza an ba ka kwangila gina wani wuri kaza za ka fara rana kaza da kare rana kaza da watan kaza kuma kuɗin ka fito lokaci kaza kuma ka shiga makaranta rana kaza da watan kaza kuma za a yi jarabawa a kalandar makaranta rana kaza a rana kaza a ka fito hutu wannan da dan Allah ya sani dare da na ba duk ba za gani wannan ba an gane ku wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khulfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ashe abin wa'azi ne kuma abun ni'ima ce da kuke bukatan godiya san canjuwar dare da rana da Allah ya sanya dare kadai to da sai zanto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 fa'iruhu fi umutihi da dukkan abin da yake haɗu da kai baya rabuwa da su. sai idan zanto sun kamanta shi da abin da aka rataya maka shi a wuya aka ɗaure shi da wuyanta kaga duk yadda za ka yi gudu ko ka yi motsi ko ka juya nan ka faɗi kan gurin abin da ya baya zarewa da kanka sai in an zare ma'ana ubangiji na bada labari ne wannan cewa ranar tashin kiyama kowane mutum za a lulluta masa aikinsa wa nukhrij lahu za mu fitar masa da shi yawan kiyama a ranar tashin kiyama kitaban wato ba shi wani littafi na musamman yalqahu wanda wato ainihin zai gamu da shi ko zai karfe shi mansuran abuke mansuran bi ma'ana maftuhan kenan kowane dan adam za a ba shi littafi a rubuce a ciki ga sakamako sakamakon wannan yana rataye da shi babu yanda za a yi rabu da shi ba yanda za a yi gujewa sakamakon ka, sai a ce da shi ikra kitabar ka karanta littafin ka ka fa bi yau al-yawma alayka hasiba ya ice ka hisabi a yau abin da ka karanta shine abin da zaka sani cewa shine makomarka man hitada dukkan wanda ya shiryu ya kama tafarkin shari'a fa inna ma yahdi li nafsi wani dai ya shiryu dan kansa kansa yi magata wa man dalla dukkan wanda ya bauɗe wa barkin gaskiya fa inna ma yadullu ala nafsi sanadai wa sakamakon kasan nan zai fada kansa ne da inna ma yadullu alaiha sanadai wa sakamakon wannan kasa yana koma ne alaiha bi ma'ana ala nafsi wa la tajru wazratun wizra ukhra ta laifin wa da mu kasance masu azabtar mutane ba hatta na ba ta rasula har sai in mun turo da manzo wato a nan gurin kenan ana nuna kowane mutum da a da masa aikinsa kuma a ce ya karanta kafa bi nafsi al-yawma alayka hasiba madadin ka kafa kana zuwa muta'addi kana zuwa kuma lazima wato fihi ne illa an yakuna muta'addiyan wa illa an yakuna laziman lokacin da duk lafazin ka kafa ya zanto muta'addi to yana bukatar mas'ulan bihi guda biyu al-mas'ul al-awwal was-thani an gane ku ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا سنه وكفى الله المؤمنين القتال هذا كفاته الماضي الله في مقابل المؤمنين المسؤول الاول القتال المسؤول الثاني وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيك wannan المسؤول الاول al هم المسؤول الثاني جن الله مثل الجلالة في نسائل جن لكن إذا كفاة زنتو في ذي متعدي يتعدى إلى مسؤولين أما إذا كفاة زنتو لازمة كان أقول لازمة كي تفاتى بكاة مسؤولا لي فإن ونن هالين فائلها يكون مقرونا بالباب تأتي كفاة بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بالله وكيلا أم يعني wakila an gane ku kafa billahi wakila yanzu ne rabin su zan to kafa shi ne fi'il babi billahi الباب أنا نقول حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الله لفظ الجلالة فيه فاعلي نكفى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد كوسلة وكيلا سيغا تمييز نعم تو تو نعم حكيم كتاب نفسك اليوم عليك حكيم من وجد فانما ياتي فيه بنفسه ومن ضل فانما يضل عليها يقولون ان نعمل اذا كانت تتمكن جسيا با وند ذاك غورا كاما با وند ذاك مثل تاكبر اينا تتبكيا كم تشير بك idan kuma ka kauce haka ba wanda ka cuta kanka ka cuta game da waɗansu za su zo gaban annabi su musulunta sai su rinka ya annabi gori kamar mun shiga musulunci don mu kara ma taron mabiya Allah ya yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin saboda haka duk wanda ya karɓi shari'a kan sai ta wannan wala tajiru wazratun wazra ukhra wata ne za ta dauka laifin masarif akwai wani iskali da malamai suke iradin sa suke koro su karkashin wannan cewa wata ne za ta dauka laifin masarif amma da ya tabbata cikin bukari hadisin abdullah dan umar innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi buka'i ahlihi alayhi Mamaki za a mata azaba cikin kabari sakamakon kuka da aka mata bayan an binne ma'ana dukkan mutumin da ya mutu aka binne shi yan gidansa iyalansa matansa ƴaƴansa abokanai suka rinka kuka gargadan yawan kukan da suka yi gargadan azabar da za a masa to abin tambaya a nan gurin waye kukan shi ko su to ya kuma aka yi azaba shi ko su to kuma ga ba za ta zuru da kun nazara ukura da kuma malamai suka ce wannan aya ba ta cin karo da wannan hadisi yadda bayanin yake ana yi mutum azaba a cikin kabarinsa ne sakamakon kukan da ahalinsa suka yi ba a kowane hali ba sai a ɗaya daga cikin hali biyu hali na farko ya zanto shi ya wasiki cewa idan ya mutu a yi masa kuka saboda su mutanen jahiliya suna ganin taron masu kuka bayan mutuwa a abin alfahari ne da haka su suke yawan ya iyalan su wasu cewa idan na mutu a yi kuka da yawa a tarka ta zama al'adu yake cewa idza mitu sam'ini bima ana ahlu wa shukki alayya al-jayba yabnata ma'abadi ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولم يغني غنائي ومحسني. إذا إذا ما sunan kuka da yawa da ta ce ki faɗa kuma ki zai kiyayya da tufafin ki akan gawa gawata ya ke ƴar gidan ma'abadi kar ku sanya gawata ta zanto kamar gawan da magarin mutane ya ayyuhan nasu kar ku sanya in zanto kamar gawan talaka wanda ba ya da gata in ya mutu ba a maka kuka ki zo kuka da yawa ya jahiliyar ta da to da haka da annabi ya faɗi wannan hadisin yana magana da za a yi azaba cikin kadari ga mutumin da yake wato ainihin ya yi wasiki ne da kanta cewa in ya mutu a masa kuka to wannan idan ya mutu aka yi masa kuka in za a yi masa azaba cikin kabari duk da ba shi ya kuka ba a nan sai ya zanto ayar wa za ta zuru wa zarta mudra ukra ba za ta dukkata kan ba tun da laifin sa ne ne yi mummunar wasiya da aka azabar da aka yi masa an yi masa azaba ne gusa da laifin sa kuma in ji wannan na biyu suka ce ko da mutum bai yi wasiki ba ya zanto ya san a al'adance a garin su in mutum ya mutu ana masa kuka to ya zama wajibi yayin da kuka da wani halin da kuke ganin kila ba za ka kai labari ba to ko kana cikin lafiya ka rinka tare iyalan gidan kana ta ni dan Allah ko da na mutu kada in kuka abokanan ka rinka faɗa musu da Allah ko da na mutu kada in kuka ya'yan ka matan ka jikokin ka duk wanda ka rinka musu wasiƙin haka amma idan ka san al'adan garin ku ana yi sannan kuke yin wannan wasiƙin sai sun mutu aka maka kuka har yanzu kuma sai an maka azaba laifin ka ne na tayi ku kuka alwanin ka amma idan kai wasiti cewa shar'an mun shar'an mun kuka yi kunnan kashi suka zo suka yi mata, to a wani lokacin da za a yi maka azaba da kun da laifin ka ne wala ka zuru wanda kun da aika za su tafi ka shi yasa ta habbai idan za su mutu wasiti suke yi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan na mutu idan kun zo kabari na ku yi Allahu kar ku yi azzatu Allahu shine za a yi kafin rami sai kuma a mata karmi daga inda alƙulla take sai a jira mutum da ciki wannan ana yin sa ne da kasar da suka akwai karfi ba kasa mai zojewa ba yake domin haka aka yi annabi haka kuma annabi ya kiyo idan za ku yi kabari to ni irin wannan yake sannan idan kun rufe ne kar ku tara kasa da yawa dauke tsami daya tunda annabi ya hana kasan kabari ta dauke tsami daya duk kabarin da yake tsami daya to ya zama an yi munkari kamata a izalatul munkar a lokacin nan a rage yawan kasa a zaka yi ta yace sannan ku ɗauki hoji ku sa a daidai kaina kamar yadda aka yi annabi haka suka yi da wasu shi kafin Abu Bakar ya tashi dauke cikin mai riga ce idan na mutu ku sa mun littafani da wannan rigar sai ya dace ka ce ya ɗauki dauki tsohon riga malam malam ka yawo da ita ka sa ka je juma'a ka je idi ka je biki samu sabon yaji bala sai ce innal hayya a bil budi rayuwar shi ke bukatun sabon yaji ana zan da mutu ko me bukatun sabon yaji ne baka ga ya da mutum da manyan manyan motoci irin dangalasta din nan da irin da handa din nan amma idan ya mutu in gidansa da matansa da ya'yan za su a neman ya kori kura ba mu ga martani a ranar kuwa ba mu ga a shiga dangalasta sai ne a kori kura ita ma ba sabuwa ba duk kudin da haka zai ba wanda zai ci a kai a bayan gudun dandalin kafi ko ya zama kira yake duk bayan nan magana a kori kura garcen kan adam su cin nasa ثم رضي الله عنك لساتي بلك انت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مؤمن. إن لك في ذلك أن يستثنى الأمرين من سوء الخير وسوء الخير. بين سوء الخير إلا الذين آمنوا. إن هكذا رضي الله عنك لساتي بلك انت an gane ku to da haka wala ta zuru wanda sun yura ukra shine dai dangantaka ta da wannan hadisi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula da za mu yi mutane azaba ba har sai mun turo musu da manzo to shine abinda Allah ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin la alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizun hakima ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا سنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وتكون من ذو دلت ينشي هنزلي kowace al'umma an turo manzo saboda kar mutum ya samu ta cewa a gaban Allah in ya zo a karkashi ba ya da hanzarin da zai bayar to shi ne ma'anar da za mu azaba ba har sai mun turo da manzo to wannan sai ya sa ka kawo tambaya menene hukuncin mutanen da suka mutu a lokacin fatara fataratul wahayi annabi isa baya nan da riga an turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da suka mutu a lokacin jahiliya shin menene makomarsu shin yan mutane su ko yan aljanna ne su waɗansu malaman suka ce Allahu a'lam ba mu san makomar su ba waɗansu suka ce a'a ai wannan ba za a yi musu wata azaba ba domin Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina kana da aka rasu ba har sai mun turo da manzo tunda ko da a cikin yankin manzo ba to su ba za a mishi azaba ba waɗansu malamai suka ce a'a wannan azaba da Allah yake korewa a nan azaba ta a mutane kamar da aka kike mutanen annabi lutu kamar da aka yi samuda kamar da aka adawa irin wannan azabar ba a yin ta sai an turo manzo mutane sun kiji to sai a yi musu irin wannan amma azaba ta lahira kan duk wanda ya je a kafirce sai ya shiga cikin ta ko a lokacin da wani ya mutu ko bayan turo manzon Allah suka ce ya daga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cikin hadisin bukhari amru bin al-hayy yake cewa na zan ko yana gan karan hukun sa a cikin wuta wanda kuma ya mutu ne lokacin jahiliya yake da annahu awwalu man sayyada saya'i shine farko wanda ya fara kawo a haramta wadansu nau'ika na dabbobi don saboda kanki da larabawan jahiliya ai ka ga lokacin annabi Isa yake ba bai kuma dace da lokacin annabi Muhammad ba amma lokacin da da labarin cewa wannan mutumin da mutum ne an gane ku da sauran kafirai da dama sai suka ce Allah yana magana za a shiga cikin wuta ne saboda kafirci to yawan an tura annabi ba tura annabi ba duk wanda ya mutu a kafirci sai ya shiga wuta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in saboda haka wannan innal ladina kafaru suka ce alladina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ne daga cikin siyar na umum a ilimin usulul fiqh suka ce dama da kullu da jami'u da allazi da allati da an da allazina da allati ko allati dukkan waɗannan suna fa'idantar da umum yadurul kullu a aw jami'u an gane ku wa qad fil furu' da kullu da jami'u duk shi ga umum yana shafan kowa da kowa in dai ya samu wannan sifar haka allazi da allati yana shafan kowa da kowa mutakar ya shafa wannan sifar kuka ce duk wanda sifar kafirci da kanta azaban lahira kana nan kana jiran sa ta duniya sai cewa a kun ɗauki al'umma da za a kun ɗauke mutum da ba a turo da manzo ba to sai Allah ya وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق حق علينا القول ففتقوا فيما فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكذا ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية وبنجي جيتي إذن من يونس هلكت دوت القرية أمرنا مصر فيها ثم أمرتي من إنتاتكم ومن القرية فتتقوا فيها في تيسا في أسكتا فحق عليها القول في كفن في كلمة أذا لا تثبت فدمرناها تدميرا sai mu rusa wannan alƙarya ta da ta iyakacin rushewa yayin da duk Allah ya nasan karya wata kasa ko karya wata daula abin da yake faruwa manigimtan gari za ka samu suna cikin saɓon Allah a yamakon shi na Allah godiya kan ni'imar mulki kan ni'imar kuɗi kan ni'imar lafiya kan ni'imar mutane da shugabanci sai su yi amfani da waɗannan al'amura wajen saɓon Allah to idan ka shugabanni suna tafo, malamai suna tafo. sako wanda yake na zahiri kar na fito na fito da Allah shugabanni na yi shugabannin gwamnati na yi manyan gari na yi to alama ne ne cewa sharuɗa sun fita na halakar da al'umma na mutra fiha sai mu umarci mani in kayan nan gari sai suka ce dan me ba ce mani in ta ya yi wannan kuma ai suna sako talakawa ma suna sako ko ku ta ka ce dan saboda su sakon mabiya yana da sauki akan sakon shugabanni ba wai dan ba su da ba suna da laifi amma sun samu kasar yi ne yayin da suka samu manya na yi da ana manta wani na bani labarin wani shugaban karamar hukuma ta gyara kan taɓo ka ko wani shugaban karamar hukuma ya sa wato abin nan ma'aikatansa na ƙasa aka shirya wata doka ta ƙarya aka fitar da waɗansu kuɗi masu yawa kamar dubu ɗari ko na'a na a haka waɗanda suke sun je sun tsara wannan dokar da suka kawo ya sa hannu to kuma sai suka taho da wata ƴar karama ita kuma ta naira dubu ashirin da biyar sai kuma suka dafi suka ce ya sa hannu da ya leƙa ya leƙa ya ce wannan ta sai suka ce kanwar wasu ki ce ko ko ko ko kanwar ta ce ko ko ko ki ke na sai ta aka rasa yanzu kina ganin ta wuce ba ko ɗaya da rinsa أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا dangane da fassarar wannan aya amarna mutura fiha sai mu umarci mani imta cikin gari mu umarce su da mai da ta'a ko da bai ambaci kalmar ta'a ba saboda za ka fahimci wannan a wani wuri cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل wannan abin da Allah yake umarni amarna mutrafiha sai mu umarci mani imtanta da me za mu umarce su bai faɗe su ba saboda ya zo cikin waɗansu ayoyin za mu umarce su da tauhidi dan ba ta yin shirka da la ya amura kuma an tattaku bil malaikata wan nabiyina arbaba za mu umarce su da adalci dan Allah ba ya san zalunci za mu umarce su da sa'a dan Allah ba ya san umarni da alfasha inna Allah la ya'muru bil fahsha da haka ce za mu umarce su ko da bai faɗi ne da ta san da'a tunda ka san yana daga cikin sifofin Allah la ya'muru bil fahsha yana daga cikin sifofin ta la ya'murukum an tattaku malaika ta wan dinin arbaba da haka amarnahum bil sa'a za mu umarce su da sa'a ka tasaku fiha ko kuma sai su yi fasikanci ma'ana sai su ki aiwatar da wannan sa'ar da muka ce fa haqqa alai alqawli ina ba ta to wannan shine sai daga cikin fassarori waɗansu malaman suka ce amarna kira fiha sai mu yawaita maniganta domin at-ta'mir yana zuwa da ma'anan al-istar ko at-tafsir tafsir sai sai mu yawaita maniganta a gani saboda tabi'a idan ni ina sai yawa to sai kuma da adam ya yi kalla inna al-insana la yadra an ra'ahu istaghna to idan Allah na san ku da imanin ku sai ya ku da talauci ko ba ya duba fallasa yau da dadi gobe babu yau a sha kar gobe kuma an san samu da ba ya duba fallasa amma idan Allah ya ba ku kullum cikin wahala ba dauke wutar lantarki ba kamfar man fetur ba kamfar ruwan sama kullum ana cikin jin daɗi da nake so in ce aka bar ku kullum cikin jin daɗi ba tare da waɗannan wahalhalun ba to sai dan adam ya ji shi sai ya ɗauka cewa ya kai inda kai yanzu duk kafir cewa da duniya turai kai su shi ne na wadata ya saka shi gaban ilimi shi gaban tsere-tsere shi gaba ta fuskar noma shi gaba ta ayyukan soja shi gaban masana'antu shi yasa sai ta ga sai sa iya kai labari sai ma ba Allah ma su kaɗai na kau sai suka yi imani da mata suka ɗauki mazabi na materialism kawai ai imani da mata la ilaha wal hayatu ma'akka da Allah kawai sai material saboda suna ganin ga tattalin arzikin kasa da nuna innal insana la yatgha ar-ra'ahu sajana amarna muka da fiye kenan sai mu yawa ta mani insa in mu yawa in mani insa suka yawa to kuma sai sako yayi yawa fa saka ko fiha sai su sako fa hatta alai al-qawl fa lam naha tadmira wadan kuma wadan kuma sarorin da amma da nan kuma fitowa ce sai Allah ta wa kan ahlakana min al-quruni nawa nawa muka halakar daga cikin al daga cikin karni karni tsare ko da suka gabata من بعد نوح باوي سوء ولا النبي نوح عليه السلام وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا لله أبنجد فيائك خبيرا قرر بصيرا كما مثلي بذنوب عباده بنجد بذنوب ينفع معنى يا إغنى خبير كو تسيد على الخبر من عباد الأداري يا إسا تكتم عباد الأداري بصيرا كما مثلي ko kuma kabir ko ce daga al alkubra karewa lalle ubangiji mai karewa ne ta fuskar gane halayen bayi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir dan shine al-latif shi ne kuma al-khabir من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من الدنيا إلى عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا من كان يريد الآجلة duk wanda ya kasance yana son mai gaggawa mai gaggawa a nan ita ce duniya yadda take da gaggawar zuwa haka take da gaggawar tafiya shi ne wani ke cewa idan haka take ba ta auren mutum kamar akan da zai in je gano kayyar tamfar yadda ka san kila ce karo ce za ta tsaya da namiji ɗaya yau tana tare da wannan gobe tana tare da wancan jiya wancan ne ta yana malakar gamin yin kuma wani sabo jiya wancan ne a dubu suri ta yi wani sabo kuma gobe wani za'a sabo haka duniya take za ta auren mutum ɗaya ta jira har ya mutu ta masa kasada da za ta yi wannan ba kamar atin da zai tamfar mace ce wadda take kila ce yace halafat lana Allah ta kuna uhudana wa ka'annaha halafat lana Allah ta fi ka rantsa mana ba za ta saba alƙawarin mu ba sai ta ce rantsuwa sai da sai ta saba din al'ajila ta zo da gaggawa kuma ta tafi gaggawa duk wanda yake son al'ajila duniya ajjalna lahu fiha ma nasha to za mu gaggauta masa fiha a cikin duniya din ma nasha wa irin abin da muka so ba shi abin da ya so ba liman nuridu kuma za mu gaggauta samu ratin ga wanda muka so ba kowa da kowa ba ثم جعلنا له جهنم sannan kuma sai mutum ya wutar jahannama ta zanto yaslaha ita ce zai shige ta mazmunan yana abin zargi madhuran kuma wanda yake halakacce Allah tsare mu ma'ana dukkan wanda yake ta duniya ce an gane ku man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhsun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shi ne yaslaha mazmunan madhuran wa man arada al-akhirata amma wanda yake son gidan karfi ita ce lahira an ce al-akhirata ranar karfi saboda daga ita babu wata ranar maganan kuma lissafin dare da rana ya wuce la ya rana fiya san san la zama rida ne kuma in suna cikin aljanna in suna cikin san gurin kuma ya tihi mutum, min kulli makanin wa ma huwa bi maiti wa min ra'ihi azabun ghalid azan Allah wa azara wanda yake son gidan karshe ita ce lahira wa ta'ala ha ta'ayaha yayi aiki laha domin tabbatuwar ta ita lahira din ta'ayaha irin aikin da yake samar da ita din وهو مؤمن الأرهاب لنا مؤمني فأولئك كان تعويهم مذكورا فإن هذا من لله أي سلطة تكن في مذكورا أبن جوديوا أبن جوديوا تفكر أبن جدي أبن جوديوا كما تفكر ملائكو أن قالوا كبين كان الله سلطة أليمة إن الله سلطة أليم فبين جدي ما جوديوا دعيه كان داوا إن يكون يباك الأداء سبحانه وتعالى أن قالوا فكذا أنا يقول مجم بكات الله فلا أنا بكات الفرسة نوع تركوا أتامي إرادة ومن أراد الآخرة wannan irada shi ne nufi na zuci a zuciyarka tana son dacewa da gidan aljanna kana guratar samun aljanna to wannan kaɗai ba ta samu aljanna kuma sai ta yi aiki wa ta'ala sai mutum ya yi aiki kaga as-sa'i aiki ne wanda a cikin sa kuma akwai zabura da gaggawa ba ka kaci kenan na dangiyar Allah sannan kuma aikin da za ka yi din sai ya dace irin mulabarar dai idan ka je sai aikin da ba shi ake so ba kuma ba za a baka sakamako ba da haka da yake wa ta'ala ko kuma yake ta'ala sharadan dukkan waɗannan ababen guda uku kuma sai ya aikin ka zama mu'min sai ce wa huwa mu'minun dukkan wanda ya cika wannan fa ulai ka kana sa'ihun masura wanda ko bai cika wannan sharadan ba to ko bai shiga cikin wannan ba domin wannan kaula da kana sai muskura jawab ne sarfi ko jaza'i sarfi san garin ko man arada al-akhirata wannan sarfi ne fi'il sarfi ne san da sarfi nan ga al-jaza ko ga al-jawab da dole a samu tarabuti bayin sarfi wa jaza'i ko bayin sarfi wa jawabi a takaice da lahira tana bukatan dan da gurin zuci sai mutum ya yi aiki kuma aikin ya aikin irin na neman lahira din irin wanda annabi ya fiye sarfa kai kiri bid'a an gane ko sannan mutum yayi kuma yana mai imani da Allah sai ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min asa'i rabbi kullum numiddu kowannen su da shi na farko nan ka mai rubul ajila da na biyu nan arada al'akira shi ne da amur kullum kowanne ɗaya daga cikin su numiddu za mu ba su abin da zai rayu a duniya za mu tabbatar masa da rayuwa ta gidan duniya ha'ula'i wa ha'ula'i su waɗannan sun da waɗannan kowanne rayuwar duniya za su yi tarayya cikin ta min ata da rabbik wannan yana daga cikin baiwa ta ubangijinka dukiya ta kudi a bayan kafiri kuma a zuwa ba mummuni wani lokacin a yana mummuni a ba a ba kafiri din mulki haka zai a ba su gaba daya wannan duniya da zai ta kowa da kowa amma lahira kuma sai wanda ya aiki aikin da ya dace an gane ku wa ma kana ata da rabbika mahzura lalle rabon ubangijinka ko baiwa ta ubangijinka da ta kasance mahzuran adan ya ba ga wani a nan gidan duniya an yi ta ne dan a da kowa da kowa ita duniya ba yi mun da kadai ba انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا الله تقول انظر بذاك بني كومي كراتو كيف تبدلنا بعدهم على بعض يبدأ متفيه في تساكن متعني أكن والله فضل بعدهم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وللآخرة أما جبلنا هنا أكبر درجات ita ce mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce mafi girman fifiko fifikon da ke duniya da na kame bane na ta'ir duniya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila da haka gidan lahira shine yafi dacewa mutum ya hankoran neman ka dan nan ne nan nan darajoji suke dan nan ne nan nan kalala take lahira fa Allah yadda yake ce maka idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da za ka lokotan to da ga wata irin ni'ima to wani irin mulki wanda baka taba irin ko dan aljanna ki رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والله من من درجتنا أكبر درجات وأكبر تفضيلا في الله لا تجعل مع الله إلها آخر kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah ka taka da idan kai haka sai ka zama mazmuman abin zargi maszulan kuma abin tatarwa wanda za ka zama ko tatarwa za ka da wani abu ka taka da shi ne ka tafira kenan ko kuma ya zanto ka taɓa wadda ya zanto ala alihi bi ma'anar qu'ud din kenan ya zanto sai ka zanto ka zauna mazmuman a ranar tashin kiyama ka zauna zama na abin zargi ko masazulan wanda yake wanda aka tatar da shi shine dukkan mutumin da ya rasa ne ya rasa na gobe ya rasa mai taimakonsa sai ga zauna ya ta gumi to haka dukkan mutumin da ya rasa ladin da zai kai aljanna ta kafin kiyama sai ya zauna zaman ta gumi kafin ma za ta shi kuma a kai matsayin sa Allah tsare ne ka ta da mazmunan masaduda sai wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك أبنجد يا ذرتك shi ne ka kada waɗansu suka ce amara ubangijinka ya yi umarni Allah ta abudu illa iya kada ku kuskura ku bauta ma kowa sai shi wannan umarnin farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana Allah ya yi umarnin a kyautata ma iyaye matukar kyautata domin ihsanan din nan wato kamar mafa'ulun mutlaq ne amiluhu mahdhuf wa antum bil walidaini ihsanan wato an ce ku yi ihsani gare su iyakacin ihsani ku kyautata matuƙar kyautatawa ga iyaye in ma yadda zan na inda kalkibar ahaduhuma idan dai daga cikin su iyayen ka nan ya kasance ya kai lokacin girma ya manyanta ma ɗaya daga cikin su kenan aiki lahuna ko duka su biyu kana ka san lahuna uffin ce da su Masajin lafazin shi ne duk kalma mafi karshen daraja ta nuna wa ita ce uffin a larabci abduna maratibul isaa mafi karancin munanawa da duniyar munanawa ta sani to ko wannan ba ya yarda ba ta koma iyayenka an gane ku wala harfi kuma karke musu tsawa idan ma yake rubuta sai maka ni karke musu tsawa ko na hakin ke maka ni karke musu tsawa karke nuna jirgiyar ka karke nuna kosawa saboda sun tsufa za su fata musu bukatu waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace a irin wannan lokaci ka rinka duniyar hakuri wajen sauraron su idan suna magana karka yi su kyale har sai sun kammala ta ta tabbatar duk abin da suke so su faɗa sun kare sai kuma sai ka dace ansa da sautin da bai kai nasu ɗagawa ba hakan ne kamata mutum ya mu'amalanci mahaifinsa ko mahaifiya ko mahaifi kyakkyawan mu'amala ke wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu su biyun qawlan tabi wanda yake kariman mai daraja tabi wanda ya dace tabi wanda yake akwai ladabi a ciki irin wannan ya kamata mutum ya tsaka masa da mahaifinsa karkashin nan gurin malamai suke cewa yanzu a nan ubangiji ya hana karkace na iyaye ofin amma bai hana duka ba bai hana zagi ba to da zaki da duka haramun ne ko ko ba haramun bane ba to da ita ayar sai suka ce da wannan din an gane ku da ita wannan ayar din domin da ka'ida shi ne idan aka hana ta karamin laifi to babban laifi min babu aula shi ya kusancanta na ke ko kanka amma idan aka hana ka babba ba a hana ka karbi an gane ku yanzu cewa karka da ke karka zage su da haka aka ce da sai zan to hani ne na zagi hani ne na kuma duka amma wani jasire wani taki duk wannan nasi bai hana amma tun da aka fara ne suka gaba ɗaya sai aka duba wanne ne ya fi karanta sai aka fi haramun ne to yaya wanda shi ne za a ce ya kuma an gane ku? to wannan ta ga soke abin da aka yi kuma ake da shi yafi fi cewa ya samu hukuncin haramci sama da wanda aka ce menene aka ce karka yi al'uf التأثير وانه شيء أدنى مراكب الإساءة فكل أكا بتاعتهم من ما هو أكبر منه من باب أولى أبن دي دي دي واسية بما هرمتي كان كنت أنت تقول الله تعالى تطلق ما جناح الظن من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا شاهدين فإنه كان من أوابين غفورا بيجي تعالى يغفر لهما جناح الذل من الرحمة فإذا شاء هنا كذا فيه كذا لا تقل لهما أف هنيني ولا تنهرهما هنيني amma wasfud lahuma umarni wasfud lahuma janaha dhilli min rahma ka sassauta musu rahama ka sassauta musu fukatai na nuna kaskantar da kai yana rahama saboda tausayi gare shi wannan lafazin wannan ɗaiɗaikun kalmomin larabci ma'ana zuwa ɗaiɗaikun kalmomin hausa amma cikakkiyar ma'ana idan an ce wasu lahu ma janaha zullu min rahma ma'anarsa tawaba lahuma alin lahuma janibaka sai ka mu'amalar ka da zalunka da su in muku tawadu kar ka nuna musu girman kai ma'ana ko kana da mutane ko kai ne shugaban kasa mahaifiyar ka da ita ce mahaifiya ko baban ka dai shi ne kawai dan ka samu arziki ko ka samu mutane sai ka yi baban ka biyu mulki a gida za su yi mamaki cewa ya za a yi jin mulki jin mulki ruwan sanyi ne wanda ba zubar da jini shi ne ko aure ka je nema a gidan sa ce to a sai wannan ya dawo saboda shi ne zai mata gado shi ne zai mata kado shi ne zai mata dubu na abu uban da da hali shi ko yana da babban misali yana firisinanci kan sabon shugaban kasa su da gindin magani ta ce sai wani ya zo wuce uban bai sai ce ya baka ya ko ya hana ka ba wai sai dan ya zo babban kanka kullu shi ke sarrafa gidan shi ke ciyar da gidan shi ke fusatar da gidan ya yi ciwon ne yanzu uban bai sai alkawari bayan sai dan mutum ya ce ai da haka da ai kuma shi ke ne ta tashi sai kai ka da tije masa magana biyu da je mu ko ne masa magana biyu saboda kanka ya masa ciwon mulki a gidan to karka yadda kai da wani mukamin da ka samu na dukiya ko na mukamin siyasa ko wani abu ka yawa mahaifin ka biyu mulki ko ka yawa mahaifin biyu mulki lalle ka za su girman su idan tana da shawara sai ka gabatar da abin a matsayin shawara sai ka ga kuka da nama sai su zartar ka ce ina ganin da kaza da kaza shi ya fi dacewa saboda kaza saboda kaza wannan shawara ce sai mahaifi da kake su to shi kenan a ji a yi yanzu mahaifi ne ke ne zartar sai shawara ka gabatar sai aka yi approval amma ka zo ka ba za ka za a yi yanzu ka yi mulki kenan dole ka ce haka فلا واصبر لهم اجرها ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما ko da mulki rike cewa farin da cewa rabbi ya ubangiji irhamhuma ma hay sannan na guda biyu ka jikan su kamar rabba ya ni sabira kamar da ni ma suka jike na suka ni sauƙayi na ina yaro dan karami ya Allah ka dukansu bayan sun manyanta ya Allah ka dukansu cikin kabari ya Allah ka dukansu bayan mutuwa haka kullum ake so ka na gari da kuma mahaifanka kullum karka manta da salalan mahaifi a kanka ta hana idan ka barci saboda kai ta hana idan ka barci, kuma mahaifi ya hana idan ka barci saboda kai ya biya maka kuɗin makaranta ya yi hidima da kai rigar sallah abinci ko uku a yini ko zafi komai magani da sauransu mahaifiya ta ɗauke shi a ciki wata tana ko abu makamancin haka ta yi mata fitsarin kwanci ta yi tumbuɗi ta sa ba ta ji daɗin abinci ba ta rinka ta tana magas tana karmafi lokacin da tana da ciki ciki ya girma aba ɗaya a duniya ƙafa ɗaya a lahira ba ta sani ba cikin abokin tafiya ne ko kuma a zai zo lafiya ba tare da an samu tangarɗa ba haka ta rinka ji ko bayan ta haihu kuma duk ba ta huta ba sai ta sabon wannan sai kuma ta girma sai ta zo ta ce ai mata ba su da kai yaya za ta fi za su da kai kowa da kowa cikin mata to ba kowa da kowa ba ko wa kurra dirham huma kama rabba yani kabira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum ubangijin ku a'lamu shine mafi sani bima fi nufusikum to anan gurin as'al asbay as'al as'al tasbih laysa al'adabi hakim wato ubangiji shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan ku in takunu salihina in har kun zanto salihan bayi fa innahu kana lil awwabin ghafura to shi Allah ta'ala mai gafara ne mil awwabi ga masu komawa gare al-awwab alladhi yatubu ila Allah ta'ala yarju ila bi-ta'a wanda ke komawa zuwa ga Allah wajen ta'a ke to shi wa atizal qurba haqqahu wal المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان وكان الشيطان لربه كفورا كل يد جير ده أكل هكي الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما مسجولا وتبارك فألا تعبدوا إلا إياه نبي هكي إلهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذاتك وبالوالدين إحسانا ذات زمن الكافي وكما في أمر وآت ذا القربى حتى هو المسكين هذا صار المسلمين كنا ذاك دون الدين ذيك صار وجل تغير من أمة مسلمين أثاروا بحق الله شيء ما في جرمه حقوق a kuma yi kawo haƙƙi iyaye mai ji mata kenan kuma dangi ma tana da haƙƙi a kanka akwai zamantakewa dole ko ta kiyaye ta wa ati zai qurba haqqahu ka bai wa dukkan ma'abucin kusanci haƙƙinsa ma'abucin kusanci ya ko kani ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai an gane ku ko kuma ɗan wa ko ɗan kani ko ɗan ya ko ɗan ɗan wa ko ɗan kanin mawaji ko ɗan wa mawaji ko ɗan kanin mawaji duk wannan suna cikin zalkurba wa a ati zalkurba haka dukkan ma'abucin kusanci ka za ki haƙƙinsa wal miskina haka mabukaci ko da za dangantaka tsakanin ka da shi wadda sabil da matafiyi da ya biyo ta garin ka da zuwa sai yanki to shi ma yana da haƙƙi a kan tafiyar musulmi na tafiyar na kana don ya isa garin ka lafiya yanzu wannan tsari ne wanda yake da na musulunci ko wanda yake wannan tanadu da ba inda za ka sami irin wannan tanadu da su a musulunci amma abin da yasa duniya ta jawo shi musulman ne suka kasa suka ragance suka kasa isar da wannan sako zuwa ga duniya yayin da duniya take da kishiyar wannan sako duk ya yaƙe-yaƙen da ke faruwa rashin kiyaye wannan haƙƙi ne duk ta faɗa sai sun sanin waɗannan haƙƙoƙin ne idan bil adam kuka san wannan haƙƙoƙi za su tsaya da su daidai wa daidai to babu wanda zai faɗa da wani kenan wala dajjir tadbira kar ka yi almubazziranci iya cikin abin abinda ake nufi da almubajjiranci shine kashe dukiya cikin abin da bai dace ba kar ka ɗauka kashe dukiya da yawa galibi wasan sai su ɗauka kashe dukiya da yawa shine almubajjiranci idan ka tafi cewa kake dukiya da yawa cikin alwazaranci to zai zanto da kai tarihin sai da ya ba da kai duka nufin da alwazaranci ba duka nufin da alwazaranci shine kar ka kake dukiya cikin abin da ba haƙƙi ba almubazzaranci kake dukiya cikin abin da yake saban Allah ne kake dukiya cikin abin da ba ya da amfani a duniyance ko a lahiranci duk abin da kake da dukiya ya ka duba a ga ba ya da amfani ta fuskar duniya ba ya da amfani ta fuskar lahira ba sadaka ba ce ba ba kyauta ba ce ba sannan kuma wato ba wata riga suka a jikinka ba ba wani abin ka a cikinka ba haka ko wani abin da ba ya da amfani to ko da tsandala ɗaya ta kashe to sunan kalamu bajiranci amma idan suka ce miliyan ɗaya wajen abin da yake hidima ga musulunci wajen abin da yake kulawa da mahaifanka, ‘ya'yanka, kama musu musu ko tufafi, kuɗin makaranta, to ko ne kike ce wannan ba a kiran sa da suna almubazzaranci amma ko da titin ko da kike ka kai shi gari yan shi gari ba ta maganin yunwa ba ta maganin kisirwa sunan sa ne almubazzaranci wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana siyasin yanzu ko da titin ko ne ka kai maka na kawo da shi sunan sa almubazzaranci an gane ko duk abin da kake ce ko da naira biyar ne kadai ka kashe ka shiga ka tallafi bandi ka shiga sallan kokowa kai da gidan su dina duk wannan sunan ka almubazzaran ko mun ka dandan kuɗi matukar ba cikin hakkin Allah kake yin ba an gane ku innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura su na kalin bazzaran ci dangin shaytan kuma shi shaytan ya kasance mai yawan kafircewa ga ubangiji da haka bai dace mutum ya almubazzaran ci ba kaga dukiyar ta kace amma ba a bar ka sarrafa ta cikin hakkin Allah to kuma cikin hakkin Allah ya gaba kar wani ya fahimci abin da ya dace ba cikin haƙƙin Allah in ko da wani lokaci ana son kashe dukiya fil ahammi qabla al muhimmi cikin abin da yake muhimmanci kafin mai muhimmanci wannan abin mai muhimmanci wannan abu ya fi muhimmanci to sai ka kashe dukiya cikin mafi muhimmanci kafin mai muhimmanci an gane ku yanzu misali kai ne ka ga aikin haji to daya ta soke farami to biyu na nafila to uku kayi nafila kayi farilla kayi nafila na aikin haji to sai kuma wata shekara ta dawo za a je aikin haji kudin kujera naira dubu casa'in da biyar ko naira dubu ɗari ko naira dubu arba'in Allah sa haka ne to sai ya zanto haka yanzu ka ga nafila zaka makwabcinka ga matarsa can a asibiti za ta bi lafiya makwabcinka ga matarsa na nasa da yana tunanin zan suna makwabcinka ga ɗansa yana yawo a kan titi don bayar da wanda zai biya masa kuɗin makaranta kwakwalwar yaron yana da hazaƙa ta yadda zai iya karɓar saƙo na karatu amma bai samu gatan da zai je karatu wani ya gama sakandare ma ba da halin da zai je jami'a bai samu su kola shi ba to kai kuma ga kuɗi naira dubu ɗari yanzu naira dubu ɗari idan za ka ɗauki ɗalibai su yi karatu a university mai maiduguri a matsayin su na mazana maiduguri ɗalibi ne za ka ɗauka su yi karatu ko digiri shekara huɗu naira dubu ɗari ko da mutum ɗaya ne ka ɗauka ka ce mutum biyu ko mutum uku ko hudu ko biyar misali a ce su kuɗin sun haka dai idan aka kwatanta abin da gwamnati suke ba su na scholarship a ce shi za ka ba su shi ai da za ka ɗauka nauyin karatun suna da yawa to a maimakon ka tafi aikin hajji a wannan lokacin na nafila gara ka kashe kuɗin wajen jawa waɗannan ɗaliban shi karatu domin tafiyar ka aikin hajji almuhimmi ne ɗaukan nauyin karatun waɗannan al'ahammu ne ويا كما تفكيكي دي سياسي الأهم قبل المهم ذاك جمع تأرض في أتكر رمضان كنا ونسوي ديها مسلم جمع تكن جادة نفسك أمرا يجي أمرا في ثلاثين من ونيازيه سو جو مسابير ونيازيه سو أسير إذن يتفيد في بأنك هذا رسول الله كفي وأن الله ذاك قد وإن سنا ما سعانين يقال هذا من الله كيدي دنسوي في مسك هذا الشيء a wannan tafiyar wani sai kashe miliyan biyu wani ya kashe miliyan uku wani ya kashe miliyan biyar a wannan tafiya a duk shekara aikin hajji da umara dole sai an je tun da an saba wai dan da a wannan shekara za a ce wani ya kanta dama wani ya kasa to sai zai kashe wannan dukiyar a cikin abin da muhimmancin sa kaɗan ne da aikin hajji in kai so dai ka gama ka so shekarar ne duk abin da za ka yi na fulani wallahi tallahi ka kashe wannan kuɗin wajen ciyar da miskinan garinka wajen gyara firamare ɗin da suke unguwarka wajen gyara rufin kwanunka da ta zama ɗalibai sab na karatu da littattafai wajen assasa makarantar islamiyya wajen ɗaukar nauyin malamai waɗanda za su je wa'azi ƙauyuka ta koyar da mutanen ƙauye addini malaman da za su je gidajen kurkuku su karantar da addini wallahi tallahi kake kuɗin ta wannan hanyar ya fi wannan aikin hajji galibin aikin hajjin da za ka je ko wannan umarar da za ka je ta ramadana da mutane suke zuwa kasara ake yi يتفاخرون بها يتعاظمون بها wannan na nuna kaza wannan na nuna kaza shine abin da mutane ke ga abin da yake da muhimmanci mutane ba su ba ga abin da ke da muhimmanci mutane ba su ba ka tsaya ka yi sallan nafila a cikin ɗakin ka ya fi kai a masallacin ka'aba kalala safarin da ce take da fifiko amma na nafila a cikin ɗaki ta fi kalala ko ta in ramadana ce saboda sunnatuwan in ta a masallaci kadai, iyamun dai to shi ne wannan ita kuma a masallaci ko na garin ta kalalan ta amma in tsada da nafila za ka yi ta ɗakin kai ta fi ku da masallacin ta adata lada to sai ku biya da nawa da kai da ɗan ko ku tafi dan ku ne umara nafila to ga aikin karilla ta ce take shi da ya kale ka ko barci to wannan shine abin da ake bukatar malamai su fadakar da manyan attajiran da ke jin magana cikin wannan manyan malamai su fadakar da manyan manyan ma'aikatan gwamnati da suke jin wannan sai da zama cikin gwamnati sun dauki wannan sai a biya wa mutane kaza umara mutane kaza a gara kujeran aikin haji waye zai biya ko gwamna ko wani babban minista ko shugaba ya ɗauki wannan ya bayar waɗansu kuɗi masu tarin tare da awari su gari ne na waɗansu malaman da sun je hajji sau goma goma kuma dai a sake tashi wasu je su ga Allah amin gida in ake roƙon Allah za a karba yadda ka san anan in ba ka fita sarki ba a karba wallahi ko a cikin ka ada kake kwana har ka dawo matukar da ka fita sarkin addu'a ba za a karɓa ba saboda haka mutane suna tsaya lokaci ne kuma yaudarar kansu ne kuma malamai su ne babbar amana da suke kansu wallahi malamai manyan manyan malaman da ake ganin cewa sun kai kun bunƙasa wanda sai an nemi jawara ta mabaji wallahi babbar amana ce akan kada su bari mawadatan nan kada su bari masu mulkin nan su kai su bari su kullum suna ta fahimta sai malama ne su da komai ai inna allaha ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim yake da daga ya malama ne su masa inna allaha ghafurur rahim nan yadda har mu da biya ne mata inna har da tafsirin wani gudu mabaniyan aula kafiri allah shine ismu innahu a to mausulun bil fatahati sannan ghafurun shine kadar wannan to amma ne ma'anar sa idan haka almubazzaranci ko ko sun suna da yawa sai mutum yayi kaka dinka innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan bi rabbihi kafura abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala akai wanda muke kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in har yanzu muna ƙara sanatar da yan uwa musulmi cewa shirin da ake da shi na kai ziyara gidajen kurkuku domin ziyartar yan mu musulmi da suke cikin waɗannan gidaje a saurayi har yanzu wannan shiri na nan ana shirye shiryen tafiya kuma da haka ana buƙatar dai waɗanda za su bayar da taimako musamman na tufafi ko na kayan abinci don a samu guzurin da za a je musu saboda haka ana fatan yan uwa maza da mata su gaggawar gabatar da wannan taimako musamman daga yau zuwa gobe daga yau zuwa gobe Allah su ba da ikon taimaka ko kayan tufafi na maza ko na mata assalamu alaikum assalamu alaikum malam tambaya ta farko yake tambaya yake duk da shi da matar da suka faɗa idan ka suna kasata idan ka suka so masa gobe ma'ana ya karɓe kayan aikin da daga lafiyar gobe to wasu malamai suka ba su fatawa cewa ai wannan matar ta ta gaba ta da ne babu gobe shi kuma wasu na ta fatawa a kan kasu ne to menene idan mutum ya fi mace da kansa shi ganin damar ta yi sake ka baya halatta a gare shi ya kwace wani abin da ya baka Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna kuntaran fala ta'khudhu minhu shay'a أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذوا منكم ميثاقا غليظا kai ne kake tare da mace sai ka ji ta gamsu kuma ta yaba ka kana son canji ka so ka sake ka canja wata to idan ka fice ka bayan da ko ka riga ta kashe kuɗi wajen auren ka ta yi mata tufafi da su dace mai ka to Allah ke tara ta aka zama sai a farko ta kuɗi za ta karɓo na da cikin abin da kuka a ta ku nuna hudu ta mai kuma madina yanzu za ka karɓi wannan a matsayin wani laifi wanda yake mabayyani za a karɓi wannan a matsayin buhutani ma'ana ba ta da hakkin karɓan wannan sai duk kamar ma tsira ne wani babu shi gaba wa sai ka ta tuhu da gudan mai zaka karɓo na cikin abin da ka dace wa kada asba da dukun ila babin bayan ka tare da ita ita ma ta tare da kai ma'ana ta san ta ya mutu ka san namiji ko ba ita kuma mutunci ba ko ne kace ta baya halitta mutum ya karɓo na da haka duk wanda ya karɓo wani abu na ka bayan ya fi kuskure ya karɓi haram zaman lafiya sai mayar masa amma in ita ce mace ba ta son kafin shi ne a nan sai a kulli sai ka baka abin da ka bayar a matsayin sadaki to wannan shine amma matakar kai ne ba ka so to sai ka fice ka ga abin da za ka mata to amma cewa idan mutum ya karɓi wani abu na matarsa a matsayin ta yadda a matsayin saki shin wannan ya tanzanto cewa saki uku kenan yanzu mafi inganci ba saki uku bane ba ta fahimta ku saboda haka zai iya yin kome kenan illa ya sai dan kudu iya yi sun ce ba a yi kome a cikin kudu dole sai ya zama ta gama idda sannan daga baya zai zama kalin da zai yi aure ta malam na tambaya ta ga kuma da hawa kan kake yake mutum ne yake kina kasa to kafin ta gama idda shi kuma sai mutum wannan ya riga ya rasu sai za ka dawo ta kala sai ta kala ne sai ta kala kuma ta shiga da ko ta ya ga shi ne abin da malamai suke cewa wato tadakul al-idda haka malamai suke cewa tadakul al-idda idda ta yi da wata idda Ta fara wata idda baka gama wata wata sabuwa ta yanzu idan mutum ya fita matarsa ta zo ta fara idda baka kai ka rufe idda ba kuma sai ya mutu to yanzu wata idda da ta fara ta rushe yanzu sai ta fara ta kada daga yau ranar mutuwarsa ko ta fara mustafin ta kada wasu ta riga ta kare ko kwana biyu ne aka yi ta kare yanzu a fara mustafin ta kada arba ta ashirin mu ashirin haka idan mutum ya auri mai ta budurwa yarinya wadda ba ta taɓa yin jinin al'ada ba ya tare da ita sai ya fice ta kaga iddar ta shine wata uku ga jini ba tunda ita za ta da jini yanzu to ta je ta yi wata ɗaya ta yi wata na biyu kafin ta yi wata uku kuma sai ta kai shekarun fara al'ada sai ta fara al'ada yanzu sai ta manta da lissafin wata biyu ne yanzu sai ta yi jini uku kada ta da idda kada kalatin idda ta fil idda an gane ku to kamar haka ne hukuncin wannan saboda haka tun da ya saki ta kuma ba ta riga ta kammala idda ba sakin da ake komai har yanzu tana nan a matsayin kamar matarsa saki ba ya yanke ya gaba ɗaya sai in ka riga ta fita daga idda ba ka yi mutu za ta saka ba kuma za a ba ta wani abu na gado tana cikin matarsa za a ba ta gado in ya kike kan kuma kuma zai ci gado malamin sun ba ta da wasu cewa farkon da cikin sukan da kake yi kai magana cewa bai halatta ya mutum ya da sai da nasu da mutum wanda yake na gaba da shi ta zai canza lafiya za ta gaba ka har ka kawo wani hadisi na wanda sahabi ya ji kasa da ya sani ya yake ta amma ya ji wani malami ko ka ya ji wani bayani kan ce ko na kamar yayi wannan da yake jira ka bi hana wannan yana nuna halaccin abin kenan wannan waɗanda suke ɗaukan shubaha ne su kasa hujja da ba dalili bane da shubaha ce abin da ake nufi da shubaha jirwaye da kamar wanka abin da ba dalili ba mutum ne ne shi dalili jirwaye ne kamar wanka ce tsakani ne yake da tsakanin kamar dan fatawa da Abu Bakar Siddiq an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masa yace hal antum tariku li sahibi ina cewa yanzu ka za ku kyale nan sahabi na yanzu ya za a yi Abu Bakar kaza ina da wanda Abu Bakar Siddiq ina Umar dan Khattab ya duka sako kuma ya zo a guje ya zauna a kan gwiwoyinsa an gane ko a wata ya ma abin da kuma Abu Bakar ne ya zo a guje ya duk ta kan guyoyin sa yana cewa annabi wallahi ni ne gani da gaskiya ni ne mutum na umar dan ya bi da ran annabi ya ta akan sa dan ya kare shi shi kuma sai sauka wa umar ki ni ne na fara kokan wa shi ya zo ko Abu Bakar ne ko Umar ne ko ma dai wani ne hadisin yana cikin Bukhari ya zo ya kada kan guyoyin sa to wannan ba wai ku soyayya masa ba ya sami annabi a zaune ba na dubu ni shi zai tsaya kai kere inda ya sami annabi a tsaya kai aka tabe in sun tabe a zaune sai su zauna don saboda sun san annabi baya son yana zaune kuma su suna kai da haka kuma idan wato ainihin sun sami shafe kuma su su yakan za da dake zaka za da tarihin mutum ɗaya da ya ta ya zai da annabi kuma wannan abin kamar da muka faɗa a wurin hukuma ne ba wai ya zo ne da manufar yiwa annabi gaisuwa ba to amma sai malamai su ɗauki wannan sun su karkatar da shi don san zuciya dama matsalar shi ne malamai suke cewa duk abin da za ka yi kudurce ko ka yi aiki da shi ka nema masa dalili kafin ka fara aiki amma idan ka fara yin aiki da wata matsala sai kuma dalili ya zo kishiyar matsala ne sai kuke koya sai ka bankar dalili ya zaki da matsala shi yasa tun farko la yajidu lahu an yata'ala fi'lan hatta ko wanda shi sai ka samu dalili sai ka fara aiki in baka samu dalili ba ka fara aiki amma ka shekara biyar kana aiki sai aka mutu ka aka kure ka ina dalili sai ka yi ya zaɓi sai yanzu ka tafi nema fa to shekara biyar da dinne take ja'a a mai ayyukan ayyukanka a mutum gina aƙidar ka tsawon shekara biyar yanzu an kare ka baka da yini to sai ka je ka duba ka buɗe wani lissafi ka buɗe riyadu salihina mutadar ahadithun nabawiyya tun kuhu al-qawl hasib kana ta sarkowa har sai ka samu wata irin kissa kissa tabbatacciya ba tabbata ba wani hadisi ya tabbata bai tabbata ba ko ka samu wani hadisi ingantacce amma sai ka dace ta ka dama ka dace kafa ka tagu sai ka turo shi gungunka ka dan turo wani dan wuri a tsakiya wanda zai ka da sallanka to duk wannan matsalar shine kai shekara goma da kina akidar ka akan kuskure ko yanzu aka kare ta kuma ba ta da dalili to duk ya ta sai ka danka da dalili don ya zo ke da wanda asali sai ake ka nemi dalili kafin ka kudura akida duk abin da sai da kana gudu dalili ka fara shi da an zai ka kuka to ya idan saboda kadan Allah kaza saboda kadan annabi kaza la ya hala wala yajidu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu man la yajid amma ta yi taron da zai kaga mutane suna yi kuma sai ko sai ji uku sai kuma aka kare ka to ina dalili sai ko tsuru tsuru kuma sai rigina yanzu wani kenan da ya ta yanzu iyayen da suka mutu suna yi ta shirin yanzu kakannin mu yanzu malaman mu yanzu duk kuka suka yi da wanda ya magana su sai muka damu da miji ko wanda ya kalu shi kirka wani kuka da da amma ta sadar wanda kuma ta kasu amma sai da kake bare damu da miji su da mutum su ko ne batun da ba ta da bane amma kai damu da miji wannan shine dalili shine kuma abin da ya kamata a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh